cântăm cântarea Doamne aici în lumea rea. Doamne aici în lumea rea, vreau supusa te urma și prin grelele dureri tu să-mi dai mereu putere. Iisuse, ține-mă mereu. Credincios, smerit când trec prin greu. Mâna Harului prea sfânt, să mă facă neînfrânt, când străbat prin neguri pe pământ. Mâna Harului prea sfânt, să mă facă neînfrânt, Înstrebat prin neguri pe pământ. Oameni așa ca tine vreau, Și când merg, dar și când stau, Voia ta pe lui ce vezi, S-o cunosc și s-o împlinesc. O, Iisuse, ține-mă mereu, Credincios merit întreg prin greu, Mâna Harului preasfânt, Să mă facă neînfrânt, Înstrăbat prin neguri pe pământ. Mâna Harului preasfânt, Să mă facă neînfrânt, bărbat prin neguri pe pământ. Doamne, crește neoprit, după Tine dor simțit, ca și altora să spun, neîncetat cât ești de bun. O Iisuse, Și-o merit când trec prin greu. Mâna harului prea sunt, să mă facă neîntrând, când străbat prin neguri pe pământ. Mâna harului prea sunt, să mă facă neîntrând, când străbat prin neguri pe pământ. Doamne, ține gândul sus la cuvântul ce mi-ai spus, că tu vii curând, curând, ca să fiu treaz și așteptând. O, Iisuse, ține-mă mereu, credincios merit când trec prin greu, Mâna Harului preasfânt Să mă facă negâmprânt, Întrebat prin neguri pe pământ. Mâna Harului preasfânt Să mă facă negâmprânt, Întrebat prin neguri pe pământ.